Gaiten dute joan desorden publikoa sortuko duela, behin eta behiz eskal presoen uh, eh, kolektiboak, preso, eskal preso politikoen kolektiboak argia adierazudu bere engai amendua bake prozesuan. Gehioz ta jende gehiago da ere bai mobilizazioetan, eta iduri du uh, behintzat prokuradore honak edo parketeak ez duela onixo, uh, egiten. Eta hor argiki gaiten dutena da, behan bai bizi, bizi bukatu arte, preso egon behar duela bere, bere zigurra betetzeko hori lagia da, jonek eta eskal preso politiko guztiak bezala badituzte eskubideak, eta eskubide horietan da uh, eh, balintzapeko askatasun batekin ateratzea. Beraz, uh, Parisian aldarrikatzen ziren uh, aldarrikapenetako bat zen hau, eta hor, be, jada erantzun ezko bat dugu uh, aldarrikapen honi.